ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! <laughs> Si Denzel siya. Si Denzel. Diesel! Tapos sinampal siya. Biket. <laughs> Ay, bakit? <laughs> Denzel! Grabe. Uy, ano po yun? Pwede bang bumili ng diaper? Ay, wala. Sarado pa kami. Mamaya pa kami, mamaya pa kami. Ano oras kayo magbubukas? Alas 4, mamaya pang alas 4. Mamaya pa. bibili mo. Bibili sana ng diaper eh. Oo nga, mamaya pang alas 4. Oh, alas 4. Da- alas 4. Mga ah, alas 4. Ano oras magbubukas kaya? Alas 4. Alas 4 nga. Ano ba bibili mo? Diaper nga eh. Punta ka ron, tapos wala silang tinitindera kundi diaper. Ayun oh. <laughs> o. Yun, mamaya pa kami. Oo. Oh. Ano ba mo? May pulis doon, na, nakatan, ang nakadistiro si Darwin. Tanong mo. Yun, tanong mo kay Darwin. Alam niya, saan pam? Eh, dito na ako, bibili na akong diaper dito. Sarado nga kami! <laughs> Sarado kami. Darwin! Darwin! Darwin! Eh, ano oras pa kung oras magbubukas ba kasi? Alas 4 nga. Ano bang bibili mo? mo? na lang ako alas 4. Diaper. Diaper. Sarado na kami. Hindi na kami magne-negosyo, kuya. Doon na po ang tindahan. Hindi na po kami kahit kailan. Sige na, kuya. Thank you, oh. Ah. Di pa ulit to. Parang yung nagtit bumibili ng maipi. My pee, my pee. <laughs> Maipi, Asan ba yung maipi, ano mo? maipi ba yung ano mo? Ulit-ulit si Mighty. Mighty mouth. Mouth, mouth. Ayun, nakabili kita mo. Ayan, oh, nakabili nga din agad. Okay na! Oh, okay na. mabait yun na tanong mo. <laughs> Unang katanungan, si JD Peñaflor. Si JD? Si JD, barang tropa din niya si Dinsy. Dinsy, nag-resign eh. <laughs> nag-resign. Okay, sabi ni JD, bakit ang duwende hindi lumalaki? Yan. Kaya nga sila duwende. Kaya nga duwende. Ang ibig sabihin ng duwende, Pero hindi dwe- lumalaki. Ah, yun na talagang nasa dictionary yan? Duwende. Sige nga, basahin mo nga sa... Duwende, oh, D. Noun. Dahil walang... Ah, may explanation. Dahil walang experience... nawalan Dwen. dito, Oh, ay na. Ay. iwan. Then, nung unang Nahirapan na nga panahon, sa ang duwende. Malili maliliit yung duwende noon. Kaya hindi na lalaman na duwende sila. Pinalaki sila ng konti para magkaroon ng kabuluhan. Nauupuan lang. Eh, nakain nga ng langgam dati. Dati. Eh. Ah, ganyan. Pero may Naawa mga... yung gumawa sa kanila. Lakayan naman natin duwende hmm. para may dating. Magkakasing height yung magkakakolor. Kasi why may white. Yung mga pula, oh. kasing laki nito. Yung itim, ganito. Oh. Yung blue, ganito. Ah. Yung maraming batik-batik, ganito. May batik pa? Anong kulay nung batik? Tikdas. Tikdas. Tigdasin, tigdasin, <laughs> tigdasin, tigdasin. Kaabot lang ng kaabot yun sa ibabaw ng mushroom. Mushroom talaga? Mushroom talaga ang to, ano, bahay nila? Doon sila sa ilalim ng mushroom, nakakapit lang yun. Buong araw. Kagat lang sa mushroom yun. Nakagat, <laughs> nakagat sa mushroom. <laughs> Ano bang, lang. Kuya Jobert, ay kung maliliit ang mga duwende, ano ang pinaka-height ng mga kapre? Anong height ng mga yan? 12. Well, may point to pa. May point to pa. Well, no? two. Yun, qualified ka na. O yun, pwede talaga Qualified ka na, na Nakatago lang sa puno yun, nakagano'n lang yun. nag talaga sila. Sa isang araw, yung katumbas ng nayoyosi nila, mga ano yun, mga... Benteng kaha. Tabako, talaba, tabako talaga yan. Manipis lang. Hindi ba sila nagkakasakit doon? Wala, wala namang laman loob yun eh. Ha? Hindi namamatay ang kapre. Walang laman, alam, walang laman loob yun. Walang atay, walang baga, puro balat lang. <laughs> yung mga kapre. Yung loob ng puro balat. Kaya pag punong puno na sila ng nikotin, gaganon lang nandiyan nila. Susuka na ni Kobe. Suka lang. Yosi ulit. Susuka. Tawan-tawa. Tawan-tawa yung tropa po sa game. <laughs> Minsan nga, kumukuha lang ng bunga ng bulak yan. Kukuha ng, ano, ng kawayan. Eh. Gagawin buds. Oo. <laughs> Ilinisin niya. Pag medyo barado pag medyo barado na yung baga. Kumukuha. Wala kang baga, balat lang yan. Ah, balat lang. Okay. Minsan padadaanin pa nila rito yung kamay. <laughs> Ayan. Ang pangit ay tsura kapre. Ganun yung kapre. Hindi eh. nga namamatay, mga, naglilinis lang. Yung mga ano, yung mga tikbalang, talagang kalahating, ano yan, kalahating kabayo, kalahating tao talaga yan. Eh, dati din, parang ano yan, parang manananggal yan. Kalahating, <laughs> kalahating kabayo. Kalahating kabayo, kalahating tao. Pangit nga. Eh. Bisa naman dati, kalahating kapre, kalahating duwende. <laughs> Nakatakot yun. Takot yun! Makasalubong mo yun. Yung kalahati andito. <laughs> yung mukha nandun sa Kalahati putol, yung isang kalahati duwende. Nasa sakong lang yung duwende, yung kalahati nakadikit lang dito. Nakadikit lang siya. Kasi yung kalahati mo, yung duwende. Buti na ayos na dati naman. Buti na ayos ano, na. Apre, tapos kalahati, manananggal. Meron din. Meron din. Isa lang yung paa, tapos may pakpak. Nagkakahiwalay. <laughs> Next question, sabi ni Niula Balenya. NYWLA, Niula. Sa, sabi niya, kailan ba nauso magsuot ng tsinela sa mga tao at ano ang unang suot nila noon? May Ang tsinela sa ba sila kay Jobert dati? Wala. Ang mga tao noon ang, ay likas na makakapalang kalyo. Dati talaga. Ganyang kakapalo. Oh. Ang kapal naman noon kapal. Pwedeng Kaya nga naglalakad sila sa bagay. Eh. Kala mo, di ba, yung mga naglalakad sa baga. Oo. Kunyari, nahihina pa, paso pa. Kukunin. Pero, pag wala naman ta... Minsan nga. Yung mga nasa Africa nga, di ba, nakita nyo walang sapatos? Wala, walang sapatos yung mga yan. Dumadaan sa mga makahiya yun. Walang ikaw, dumaan ka sa makahiya. Ang sakit nun. Sila wala, gumagano pa nga sa makahiya eh. Oo, di ba tumatalon-talon sila. Pero sinong nakaimbento ng tsinelas? Sa Africa din, may may bumiyahing ano, four-wheel drive. Natanggal, nag-crash. Oo, nag-crash. Nag, na, sumabog yung gulong in exterior. So, nakaganon. Eh, yung isang... Hindi ba yan? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Ayos. Oo, oh, ayos. Mahal sa marathon. Nanalo. Nanalo ba sa Olympic? Oo, oh, nanalo. Nakatali lang yung <laughs> Yung kahoy, yung mga baging. Oo. <laughs> Ang haba pa, eh, At ang tagal matulog. Anong unang pinaka... Unang, kasi may mga tatak na yan eh. Ano ang pinakaunang tatak ng chinelas? Good bee. Good bee. <laughs> Good ano, tsaka Simon, ano, good B. Good B. o, ito na, ang ating... Tanong ang puso. Tanong puso. Sabi ni Miguel Santos, sino ang dapat piliin kay Jobert? Mahal ko o mahal ako? Parang naano ko na, parang naano na to. Naitanong na yan. Parang naitanong na to. Siyempre, dapat nga, di ba, ang tanong mo, mo... Mahal mo, ang piliin mo. Kasi nga, yung mahal ka, Mahal ka na nga eh. Oo, dapat yung... Mahal mo. Dahil Dapat mahal niya, Importante yung mahal mo kaysa hmm. mahal ka. Para, ano yan, parang yung... Para sigurado ka. Pag ano yan, na parang... pag nagmahal ka, mamahalin ka rin niya. Yan. Ang pagmamahal na walang kapalit. Yan. Okay, punta na tayo sa ating... Quick! Quick! Agrit naman po sa kapatid kong si Shane Amba. Aba! Na-crush, na-crush ka. Uy! Pwede. Pakitaan mo. Hindi po yun. Na, hindi po nakakapagugas ng plato. Hindi ka po napapanood. No. Si Raven Amba. Login siguro pag naipagawa yan. No. Oh, no. Raven Amba, bacher. Batcher. Batcher. No, Puro Amba. At oh, sabi niya, Hi po! Pabati naman po ang Lamio and pa Piandong, Kan Piangyong family. Salamat po, sabi ni Maricel Lamyong Piandyong. Ayan, pa shout out naman po sa mga taga Sorsogon. Idol ka namin, Kuya Jobert, since solo vlogger ka pa, ka pa lang. More wear pa. Michael. Michael Angelo L. Discarga. Aba, hindi umiila. Pahinante yan. <laughs> Nabuksan. Napabayaan yung ilaw sa loob ng sasakyan. pa shout out po sa <laughs> ha? sig Diskarga, eh. Sigma, Sigma gandang kaibigan namin na sila Jane, Dada, Banji, Clara at Timya. Mayen Morales. Morales. At syempre, Kuya Jobart, paano sila makakapagtanong sa atin? I-like ang Facebook page ng Sinimo, tapos makita sa sila ro ng post na katulad dito. At sa post na yun, i-comment na ang kanilang mga katanungan at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin. At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full full episode sa YouTube channel ng Cinema. Please subscribe. Tandaan ninyo, lahat ng tanong ninyo kayang-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Joe. Yo. Diskarga na. Diskarga. Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.